بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر بفضل الله جل شامه إدونا سيما صلوات السلام على قسنك الله وقسنك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزي شني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفيكو يبريته bojte se Allah jer lešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi musliman. Allah tabaraka wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boji istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umirjeti samo kao pravi muslimani i molimo ga subhanahu wa ta'ala da naša dijela učini iskrenim i da ga sretnemo, a da on sa nama subhanahu wa ta'ala bude zadovoljen. Kao što vam je poznato, Allah vam dao svako dobro, da ćemo danas početi sa petodnevnim seminarom u kojem ćemo se družiti, odnosno uz Allahu tabaraka ta'ala pomoć protumačiti dijelo koje nosi naslov tri načela. Ovo je, kao što vam je poznato, jedno od e, bitnih, da kažem, osnovnih dijela kada je u pitanju islamsko vjerovanje, kada je u pitanju akida. I prije nego što počnem sa tumačenjem ovoga dijela, da ću e, nekoliko kratkih napomena kada je u pitanju pisac ovoga djela, a to je, kao što vam je također poznat, poznato, šir Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alaihi, i neke stvari koje su bitne, koje su vezane za njegov, e, koje su bitne, koje su vezane za njegov, za njegov život. A tako na samom početku e, ću spomenuti da je pisac ovog djela, e, šir, šir Islam Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alaihi, koji je rođen e, 1115. hijđarske godine, umro 1206. to jeste hijđarske, što odgovara, znači da je njegovo rođenje bilo 1792. godine po Gregorijanskom, a umro je 1800, 1803. godine. Šeheh Muhammed ibn Abdul Abdullahab, rahmatullahi alaihi, je rođen uh, u, u, u lemanskoj porodci, gdje je njegov otac, a i također djed i, da kažemo, djedovi, gdje su bili muftije i kadije, u mjestu u kojem je rođen e, ših, tako da je ših od, odrastao u bogobojaznoj i u lamanskoj porodci. E, naravno, ja ovdje neću e, govoriti opširno o biografiji šeha, jer o biografiji šeha su napisane posebne knjige, posebne studije, nego ću spomenuti samo neke osnovne, osnovne stvari koje su bitne i koje treba koje bi trebale da znamo, a i da kažemo na kraju krajeva, znači red je da spomenemo od Edeba je da spomenemo nešto od njegove biografije kada tumačimo kada tumačimo njegovo djelo odnosno kada tumačimo nečije djelo da spomenemo i njegovu i njegovu biografiju e, ono što želim da kažem i da ukažem jeste da vrijeme u kojem je živio šejh odnosno u kojem je rastao je bilo vrijeme u kojem e, se je proširio veliki broj novotarija među islamskim svijetom znači kako u samoj saudijskoj Arabiji znači na području na području današnje Saudijske Arabije, tačnije na području Neđda, tako isto i u drugim dijelovima islamskog svijeta, znači kako Šama, tačnije Sirije, Damaska, tako isto Egipta, tako isto Jemena i drugih mjesta, gdje su se novatarije, gdje su se novatarije uveliko bile, uveliko bile proširile. Pa tako od nekih e, glavnih vidova, da kažemo, tih novatarija, su bili razni predmeti koji su postali predmet obožavanja mimo Allaha tabaraka, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa tako historičari navode da u samom šehom mjestu da je bilo na desetine drveća, na desetine kaburova i pećina koje su ljudi obožavali mimo Allaha tabaraka wa ta'ala u smislu da su tražili pomoć od tih stvari i predmeta ili da su od njih tražili da im donose neku korist ili da od, njih otklone neku štetu i tako dalje i tako dalje. Pa su to u većini slučajeva bili kaburovi kojima su ljudi dolazili, znači neki su ljudi vjerovali e, da su oni mjesta gdje se dova prima, da su oni posebna e, odlikovana mjesta. Neki drugi su upućivali dove onima koji su kaburovima. E, čak su neki tavafili, tavafili oko kaburova i u šehovom mjestu je bio e, poznati kabur od Zaid ibn Khattaba, znači kojeg su ljudi da tako kažemo obožavali znači dotle da su tavafili da su tavafili oko njega također je bilo e, veliki ogromni broj također drveća e, za koji su ljudi vjerovali da donosi da donosi ljudima beričet također pećine za koji su ljudi vjerovali da su svete a o proširenosti sihra i sihr baza da ne govorimo e, onaj ko čita stanje ko čita o stanju E, o vjerskom stanju u tom vremenu, vidjet da to stanje uveliko odgovara stanju e, velikog broja muslimana danas ili stanju muslimana u velikom broju muslimanske sredina danas. I to je jedan od razloga, e, to je jedan od razloga zašto ulema u današnjem vremenu toliko e, isčitava ili da kažemo proučava i komentariše šehova rahmetullahi alaihi djela zato što su pisane u vremenu koje dosta liči vremenu u kojem mi u kojem mi danas u kojem mi danas živimo. Kao što sam rekao, e, šejh je počeo početke svog traženja znanja pred svojim ocem i ulemom svog mjesta, da bi kasnije putovao i u druga mjesta kao što je Hijaz, Mekka i Medina, gdje je učio pred, pred tadašnjom ulemom. E, Šir Rahmatullahi kada je vidio raširenost e, tih novotarija znači koje su vezane za osnovu vjere, koje su tačnije vezane za temhid, koja je osnova ove vjere, šeh je počeo, počeo da poziva ljude u to, to jeste da poziva ljude u temhid i da pojašnjava ljudima temhid i da pojašnjava ljudima uh, ono što je suprotno tome, a to je širk i vrste širka, uh, koje su stvari od širka, koje su stvari koje su došle u Kur'anu i sunnetu, da su nazvani širkom i tako dalje i tako dalje, kao što ćemo vidjeti ono što je šeh spomenuo u svojim djelima. Međutim, e, šejh u tom periodu, da kažem u prvom periodu svoje dave, svog reformatorskog poziva, je, da tako kažemo, samo pozivao, to jeste ljudima je samo pojašnjavao. Znači, nije imao vlast, niti snagu u svojim rukama, tako da je mogao niti da uništava znači, ta drveća koja se obožavaju mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, niti da ih ruši, nego jedino što je mogao jeste da je ljudima, da je ljudima pojašnjavao štetnost, odnosno zabludu, zabludu toga. Pa je tako ših rahmetullahi alaihi okupio ko sebe, okupio ko sebe uh, jedan broj učenika kojima je pojašnjavao, također je pisao u lami uh, e, drugi mjesta, znači da se vrate e, da se vrate na govor islamskih učenjaka kada su pitanju stvari tenhida, kada su pitanju stvari širka i tako dalje. Poslije toga šeh je počeo da kažemo, da tako kažemo, da sve javnije i javnije poziva u te stvari i da ukazima na te stvari koje se obožavaju mimo Allaha tebareke wa ta'ala. Dotle da je zatražio od vladara vilajeta, mjesta koje se zove Ujejne, koje se zove Ibn Muammar, da je zatražio od njega e, zaštitu, odnosno da prihvati širu poziv i da zajedno počnu ljude pozivati u tevhid. Da zajedno ljude počnu pozivati u tevhid. I ovaj vladar, ovog vilajeta, to jeste Ibn Muammar, znači vladar u Jejne, je šeha prihvatio. I prihvatio je šeho, prihvatio je šehov poziv. Međutim, e, veliki broj ljudi su došli ovome vladaru, ovoga vilajeta Ibn Muammaru, i rekli su mu, ako se prihvati šehovog poziva, i ako počne ljude pozivati ka onome, e, u ono u što je poziva šeh, a to je u Kur'an i sunnet, i ako ostave mnoge običaje, znači mnoge e, običaje džahilijeta koji su imali kod sebe, onda će veliki broj plemena da se udruži, udruži protiv njega. To jeste protiv ovoga vladara koji je zvao Ibn Muammar. Pa je tako Ibn Muammar zatraži od šeha da ga napusti. Da napusti njegov vilajet i straha da se druga plemena ne bi udružila, da se ne bi udružila protiv njega. Pa je tako šeh e, napustio vilajet Ibn Muammara, odnosno napustio u Jejnu i krenuo je da kažemo, znači nije znao gdje da ide. Znači, izašao iz Ujejne što se kaže bosanom. Znači sa sobom nije imao ništa. I uputio se ka mjestu koje se zvalo Dara'ija. Dara'ija ka vilajetu koje je zvalo Dara'ija kojim je vladao Muhammed ibn Sa'ud. Kojim je vladao Muhammed ibn Sa'ud. I šeheh je krenuo ka tom mjestu sa ciljem, sa namjerom da odsjedne kod nekih od svojih učenika koji su prethodno učili kod šeha i da zatraži od njih da bude njihov gost, da se od, kod njih odmori nakon što Ibn Muammar od njega zatražio da napusti njegov vilajet. Kada je došao kod svojih e, kod neki, kada je došao kod neki od svojih učenika, kada je ocio, ocio kod njih, neki od njih su predložili da ode, da odu kod Muhammed ibn Sa'uda, kod vladara Dara'ije i da zatraže od njega da šehu, e, da šehu dadne utočište. To jeste da mu dadne utočište u smislu da prihvati, da prihvati njegov poziv. Da prihvati njegov poziv i da zajedno se udruže u širenju tevhida, u širenju kitaba i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uh, ovdje spomenu samo jedan detalj, uh, s obzirom jeli, da je ovaj seminar za sestre, za žene, uh, kroz koji jeli, uh, usput možemo vidjeti kako uh, uloga žene u društvu može da bude velika, a to je da su neki od učenika šeha rekli, rekli su, uh, hajmo otići prvo kod šehove žene, koja je bila poznata po, po, po božnosti i ljubavi prema znanju. Pa ćemo prvo njem, njoj da pojasnimo, da pojasnimo šehov poziv i ko je šejh, pa nek ona od, onda zatraži od emira, odnosno od vladara, Muhammed ibn Sa'uda, da šehu pon, e, dadne, odnosno ponudi utočište. I tako su učinili, otišli su kod nje i pojasnili su, znači u kome se govori da, e, da je riječ o velikom alimu koji poziva ka Kur'anu, ka sunnetu, koji poziva protiv novatarija, protiv širka i tako dalje, i Allah Đalbašanuhu je otvorio njena prsa ka, ka, ka šehovom pozivu. Pa je ona otišla kod svog muža, to jeste Muhammed ibn Sa'uda, i rekla mu, raduj se. On je rekao, čemu da se radujem? Ona je rekla, raduj se, Allah Đalbašanuhu ti je poslao ratni plijen, odnosno poslao ti je bogatstvo i plijen bez ikakvog umora. Pa je on rekao, čemu se radi? Kaže, Allah Đalbašanuhu ti je poslao velikog alima, reformatora, koji poziva tevhidu, koji poziva Kur'an i sunnetu, pa, mu, pa budi od oni koji će ga pomoći i ponudi mu utočište. I onda je Muhammed ibn Sa'ud rekao, dovedite mi ga. Znači, dovedite mi ga da vidimo kome se radi i da poslušam njegov govor. I onda je ona rekla, kaže, nemoj da ti ga dovedu, nego ti otiđi njemu. Jer kaže, on je čovjek koji je alim, koji je učenjak. I znanju se ide na noge, a znanje ne dolazi i kaže otiđi i pokaži svoju poniznost i pokaži koliko poštuješ ulemu i ti otiđi u kuću u kojoj se on sada nalazi i sjedi sa njim. I Muhammed ibn Saud je tako i učinio i Allah je učinio znači, da se njegova prsa e, otvorila prema pozivu šeha Muhammed ibn Abdul Abdullaha rahmetullahi alaihi tako da mu je dao, tako da mu je dao utočište. Tako da od tog perioda šeha Muhammed ibn Abdul Wahab rahmetullahi alaihi da počinje da poziva da širi tevhid, da širi Kur'an i sunnet i da se bori protiv širka i protiv novotarija e, zajedno sa vladarom e, zajedno sa e, vladarom Dara'ija Muhammed ibn Su'udom po kome će se sad, kasnije Saudijska Arabija nazvati Saudijskom, Saudijskom Arabijom. Tada kada su sklapali, spomenut ću samo jedan, e, e jedan mali detalj, a to je kada su sklapali sporazum, Muhammed ibn Saud je od njega zatražio dva šarta. A jedan od tih šartova je bio odnosno oba dva šarta su bila suprotna Kur'anu i sunnetu. Znači, jedan je bio da nastavi da uzima porez od ljudi, znači jednu vrstu poreza koja nije dozvoljena da se uzima. Pa šir Muhammed ibn, uh, ibn Abdullaha, rahmatullahi alihi, je rekao, ne prihvatam to. Znači, ili, ćemo, ili ćeš prihvatiti da budemo na Kur'anu i sunnetu, ili ja, kaže, također ću napustiti i tvoj vilajet. Kaže, ako ostaviš tu stvar koja nije dozvoljeno, Allah Đalašanu će ti zamijeniti bolji. I Muhammed ibn Saud je prihvatio, je prihvatio ovaj poziv, odnosno ovo, ovo traženje i ovaj uslov, ovaj uslov šeha. Ovdje želim samo da kažem, da napomenem, e, kada sam spomenuo detalj, znači žene Muhammed ibn Sa'uda, a to je da pobožna žena i učena žena i takako može da ostavi velikog, velikog, tra, velikog traga na jedno društvo. I zato e, možda najbolji, ili da kažemo, veliki primjer u svom tome e, svega toga imamo u Hatidži radijallahu ta'la anha, koja je bila prva, koja je povjerovala u poslanika sallallahu alaihi wasallam i koja, ne samo da kažemo koja je povjerovala u poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego cijene sestre, znači samo uh, zamislite sada događaj, onaj događaj kada dolazi poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada su mu došli, uh, kada je bio njegov prvi susret sa objavom, kada su mu došli, uh, kada mu je došao Melek Džibril, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam se vratio onako kako se vratio, pa kako ga je utješila Eh, njegova žena Hatidža radijallahu ta'ala anha, u smislu da je rekla, ti si od onih koji su eh, počela da nabraja njegove osobine, znači nije samo rekla, ja u tebe vjerujem, nego ti si od onih koji vodi račun o rodbinskim vezama, ti si od onih koji pomaže istinu, ti si od ovih, ti si od ovih, znači koliki, koliku ulogu je imala Hatidža radijallahu ta'ala anha u da'avi, u jednom reformatorskom pozivu. Koliko je, znači jedna žena imala ulogu u širenju islama, u širenju hajra, E, u jednom društvu. I to znači od vremena Khadija radijallahu ta'ala anha pa sve do današnjeg dana, pa sve do današnjeg dana, znači gdje i danas imamo veliki broj žena koje su naučile Allahu tebareke ve taala vjeru i koje šire Allahu dželle šanuhu vjeru isto kao što je šire i muškarci. Gdje ljudi ulaze njihovim sebebom u Allahu tebareke ve taala vjeru isto kao što ulaze sebebom sebebom muškaraca. Kroz istoriju koliko je bilo takvih žena. E, znači posebno mogli da govorimo znači koliko je bilo žena, žena muhaddisa od koji su veliki poznati hafizi hadisa učili, koliko je bilo uh, žena koji su prenos, uh, koje su prenosile hadise, zatim sama uh, Aisha radijallahu ta'ala anha, znači njen, njeno mjesto i njen položaj kada je u pitanju znanje, kao što kaže Ibn Hazm, rahmetullahi alaihi, uh, u svom govoru, E, kada, kada kaže kada bi znanje svih ljudi bilo na, na jednom tasu vage, a na drugom tasu vage samo znanje Aisha radijallahu ta'ala anha, pravagnulo bi, pravagnulo bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha. Znači, zato još jednom napomnijem da žena znači, ima veliku ulogu i veliku, e, isto tako da kažemo, dužnost i obaveza i obavezu kada je u pitanju širenje znanja, kada je u pitanju širenje Kur'ana i sunnata Allahovog Rasula sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. E, Uh, ovdje ću još samo spomenuti neke glavne odlike uh, šehovih dijela, odnosno šehovog poziva i njegove reforme, jer uh, svak danas vidi znači, koliko je šehova reforma ostavila traga na islamski svijet i koliko je posebno, da kažemo, to teško i krivo Allahu in tabarak wa ta'ala na prijateljima, koji znači, šeha uh, nazivaju raznim imenima, njegov poziv nazivaju raznim imenima, Eh, od ekstremizma, terorizma, vehabizma i tako dalje. Znači to je bilo još od vremena od šihovog poziva. Međutim, dok ako bi se vratili, a sada nemamo vremena da o tome govorimo, ako bi se vratili da vidimo samo učenje šeha, vidjet ćemo da ono u potpunosti odgovara učenju uh, učenjaka ili sunnata ili džemata, odnosno prethodnih učenjaka. Međutim, Allah tebarek wa ta'ala je učinio šeha, podario mu veliki sabur, znači da je svojim radom, da je svojim djelovanjem, da je svojim ihlasom, prije svega iskrenošću ono prema Allahu tabareku wa ta'ala, oživio mnoge stvari, e, da kažemo vjere koje su bile zapostavljene, kao što je um, umrtvio veliki broj novotarija i stvari koje su se pripisivali Allahu i tabareku wa ta'ala vjere, međutim koji od toga nisu. I zato, koji nisu od Allahu i tabareku wa ta'ala vjere. I zato danas, na primjer, e, da, da nećemo naći, znači, e, da kažemo, slobodno da kažemo državi, a da se u njoj ne izučavaju šehova djela i da šehu poziv nije ostavio, da nije ostavio traga. Kao što je ostavio i traga na učenjake poslije njega. Kao što je ostavio i traga na učenjake poslije njega. Pa istog razloga bih želio samo da se osvrnem, jer mislim da u tome je velika korist na neke od odlika šehovog poziva, a potim podrazumijevam i odlike šehovih dijela. Pa tako prva stvar koju možemo uh, opaziti u šehovom pozivu, uh, u šehovom pozivu, E, prije svega u njegovim djelima, zatim u njegovim pismima, gdje je pozivao drugu ulamu, vladare i tako dalje, jeste jednostavnost u govoru. Jeste jednostavnost u govoru. A to je da se obraćao ljudima njihovim jezikom. Znači jezikom e, koji ljudi mogu da razumiju. Jezikom koji ljudi mogu da razumiju. Pa tako, na primjer, e, ko na primjer čita šihova djela, znači bilo da se radilo o akidi, bilo da se radilo da je pisao o, o, o tefsiru, znači gledao je da, na primjer, ako sada spomenemo, spomenemo tefsir, da, na primjer, kada tumači suru Fatiha, da što više je približi i pojednostavni običnom svijetu. Isto tako kada je pojašnjavao stvari tevhida, kada je pojašnjavao stvari širka, velikog širka, malog širka, kada je pojašnjavao stvari propisa, stvari novatarija, znači obraćao se ljudima, znači njihovim jezikom, jednostavnim jezikom. I to je naravno jedna e, od odlika od glavnih odlika e, e, šehovog poziva i njegovih dijela i to je jedna, da kažem, od, od, od, od uzroka, znači prihvaćenosti šeha kod velikog, kod velikog broja ljudi, odnosno, znači da je to uzrok e, raširanosti šehovog, šehovog poziva. I zato isto kažemo da ljudima, da ljudima trebamo da na što jednostavniji način ovu vjeru, ne, na što jednostavniji način ovu vjeru predstavimo. Jer vi, jer vi dobro znate, Allah vam dao svako dobro, da danas e, imamo veliki broj onih koji zvanično predstavljaju vjeru, koji govore o islamu, koji se ljudima obraćaju nekim, da tako kažemo, teškim jezikom, nekim filozofskim jezikom, nekim izrazima koji obični svijet ne može da razumije. Znači, to je nešto što je suprotno, znači što je suprotno, e, da kažemo, objavi. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam, poslanik e, sallallahu alaihi wa sallam se obraćao ljudima jezikom koji su oni razumeli. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je naredio da se obraćamo e, ljudima jezikom koji oni razumiju. I zato, znači, da kažemo jedno od umijeća jeste da se znanje približi običnom svijetu, da ljudi razumiju. I zato kada govorimo ovdje, kao što ćemo govoriti o, o važnosti znanja, a, a to se ogleda u tome, znači, da vi naučite, kada naučite, na primjer sada ako govorimo o tefsiru, naučite tefsir sure Fatiha, ili naučite tefsir sure Ida zulzilatil ardu zilzalaha, Znači da naučite to i da sutra kada sjednete sa nekim od članova svoje porodice, kada sjednete sa nekim od svojih prijateljica, sestara, znači da znate protumačiti tu suru, da, znač, da znate prenijeti poruku te sure. I da isto tako znate na najjednostavniji način ljudima pojasni šta je temhid, šta je širk. Zašto je ljudima zabranjeno da idu na turbeta? Zašto je ljudima zabranjeno da nose hamajli? Zašto je ljudima zabranjeno da se zaklinju nečim mimo Allaha tabaratu wa ta'ala? Znači to je ono što je obaveza onoga koji ljude, onoga koji ljude poziva, koji ljude poziva, e, znači u dobro koji ljude poziva u, u Kur'an i sunnet Allahovog Resula sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Zatim druga odlika, znači druga odlika šehovog poziva i njegove reforme, jeste što je šeh svoju reformu, znači počeo i da kažemo e, temeljio, znači e, e, pozivajući ljude u temhid, u Allahu tebareku wa ta'ala jednoču. Jer to je bilo ono u čemu su ljudi zalutali tada i u čemu je danas veliki broj ljudi također također zalutao. I zato, na primjer, kada pogledamo šehova djela, znači vidjet ćemo da šehi skoro nije osporavao ljudima, da, da, da skoro nećemo naći da je šehi osporavao ljudima stvari koje su vezane za fik ili koje su vezane, da kažemo, za neke manje, za neke manje propuste. Većina šehovi poziva se temelji na tome da, pojaš, da ljudima pojasni šta je temhid, šta je vjera sa kojom je Allah tabarak wa ta'ala poslao poslanike, šta je nešto što je konsenzus islamskih učenjaka. Jer ših, na primjer, e, je u osnovi bio hanbalijskog mezeba, iako, se nije, e, slijepo, iako, se, iako nije slijepo slijedio hanbalijski mezeb. Međutim, kada je pisao e, vladarima određenih provincija, kada je pisao uh, ulemi određenih mjesta, govorio im je, ako su bili, na primjer, učenjaci hanefijskog mezeba, govorio im je, vrate se djelima hanefijskog mezeba, pa ćete vidjeti da su u tom, u tom dijelu spomenuli da su te i te stvari od širka ako se obraćao učenjacima malikijskog mezaba, isto tako im je govorio. Ako se obraćao učenjacima šafijskog mezaba, isto tako im je, isto tako im je govorio. Znači, to je bila jedna od odlika šihovog poziva, a to je da je svoj poziv, da je svoj poziv gradio, da je svoj poziv gradio na temhidu da prva stvar sa kojom je počeo da je govorio o temhidu, iako naravno i kroz šehova djela i kroz drugo, da ćemo naći govor i drugim stvarima, da je pisao i o grijesima i o velikim grijesima, da je pisao i stvarima fika i tako dalje, međutim većina šehovi djela je bila, je vezana za, za temhid. Zatim, sljedeća osobina koja je bila karakteristična za šeha, i ovo ovdje želim da spomenem, a to je e, s obzirom da sam o tome govorio u prethodnom, u zadnjem dersu, koliko se sećam, a to je da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala šehu podario veliki sabur i izdržljivost. I ko čita njegovu biografiju, ko čita biografiju šeha, i ovdje želim sam e, da vam napomenem da, da je čitanje biografija učenjaka od velikog, od velikog hajra i od velikog dobra. I da je to nešto što pomaže čovjeku da ustraje na istini. I to se prenosi od Selefa. I zato prenosi se od imama Ebu Hanife da je govorio, kaže da poznajem biografije ljudi kaže draže mi je nego da poznajem mnogo fikha. To jeste da poznajem fikha od kojeg možda neću imati mnogo, znači neću imati velike potrebe za tim. Da poznajem biografije ljudi je draže mi je od poznavanja fikha. Zašto? Zato što kad poznajemo e, biografije pobožnjaka, alima, učenjaka, to ostavlja traga, to ostavlja traga na nama. Pa tako onaj ko čita biografiju šeha, vidjet će da je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala šehu podario veliki sabor i izdržljivost u pozivanju, u pozivanju u temhid. Ovo o čemu smo govorili. Pa je tako još za, za svog života, znači bio iskušan, znači da se čovjek pita kako jedan čovjek, kao jedinka, kako je mogao da podnese sa ta iskušenja. Znači da je še bio ostavljen. Znači da kažemo ostavljen kao što smo spomenuli, kada je uh, vladar Ujejne ibn Muammer zatražio od šeha da ga napusti. Međutim, to nije učinilo šeha da kaže, ja sam da od sebe sada više nisam dužan da činim. Znači bio je napušten. Zatim također, veliki broj oni koji su suprotstavili njegovom pozivu. Zatim veliki broj oni koji su lagali na šeha, znači koji su potvarali. Dote da su govorili, od, od potvora na šeha je bila da su govorili da šeha tvrdi da je poslanik. Od potvora na šeha je bilo da, da šeha tvrdi da je poslanik. Znači to je bilo jedna od potvora na šeha. I onda zamislite kakve su bile sve druge, sve druge potvore. Međutim, na sve te potvore šeha je blago odgovarao. Znači pisma gdje kaže, Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, zahvala pripada Allahu, neka salavat sama na poslanik, a zatim do mene je došlo da ste rekli to i to, istina je da je moje objeđenje tako i tako i tako dalje. Znači, tako je odgovarao, tako je odgovarao na to. I koliko god se je desilo, znači, čak su se ratovi vodili, i plemena su vodili ratovi protiv šeha, znači, e, kada je e, napravio e, sporazum sa Muhammed ibn Saudom, međutim, ništa do posljednje časa šehovog života, ništa to šeha nije odvojilo, da kažem učinilo da ostavi svoj da ostavi svoj poziv da ostavi svoj poziv i to je znači taj sabr i ta izdržljivost je jedan od uzroka da kažemo šehovog uspjeha koji mu Allah tebarek ve taala dao znači taj sabur i ta izdržljivost jer ponekad znači ovde dolazi sada jedno pitanje znači koji su spomenuli neki kritičari pa kažu zar za vrijeme šeha nije bilo drugih na arabskom poluostrvu koji su pozivali tevhidu Odgovor je da Odgovor na to pitanje je naravno da je bilo. Bilo je kako poznati, tako manje poznati učenjaka. Među poznatima su bili Imam Sanani u Jemenu, Imam Šaukani također u Jemenu, zatim veliki broj uleme u Mekki, veliki broj uleme u Medini i tako dalje. Međutim, prvo, Allah Đalešanu im nije dao što je dao šiju. I, na primjer, nije uslov da, e, da neko, uh, nije od, od, od, od, od uslova uspija da neko zavlada, da tako kažem nego od, od, znači ono što je bitno, ono što se traži, jeste da čovjek ustraje i da umre na tome. Znači to je ono da kažemo što je pobjeda. Međutim, poslije toga, ako Allah Đelešanu dadne da se tvoj pro, poziv proširi, alhamdulillah. Tako imamo primjer šehr Islama ibn Taymiye, znači koji je bio učen, koji je bio učen je šehr Muhammed ibn Abdul Wahab, je do najveći učenjaka ummeta. Međutim, šta se je desilo, gdje je umro? Šehr Islama ibn Taymiye, rahmetullahi alihi, umro u zatvoru. Šehr Islama ibn Taymiye umro u zatvoru. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je za života šeha Muhammed ibn Abdul Wahaba, rahmatullahi alaihi, dao da šeha zajedno sa Muhammed ibn Saudom očisti cijelo arapsko poluostrvo od svih vidova širka i novotarija. Od svih vidova širka i novotarija. E, naravno, kao što sam spomenuo više puta, od glavnih faktora toga, nakon Allahove Đalešanu pomoć, jeste sabor izdrživo šeha. Jer imate ponekad, Znači, jer učenjaci su ljudi isto kao, da kažemo, koji su i ljudi. Ponekad imate učenjaka koji nemaju sabur izdržljivost kao neki drugi. Pa tako, na primjer, poziva, poziv, među, međutim, radi mnoštva iskušenja, se čovjek na kraju povuče u sebe. Jer se povuče u jedan broj učenika oko sebe. Međutim, šeji se nikada nije povlačio. I do posljednjeg momenta je pozivao, znači isto kao što je pozivao na početku, kao što je pozivao na početku svog, na, na početku svog poziva, odnosno svoje, svoje reforme. I zatim još jedna e, karakteristika koju želim, želim da spomenem, koja je bitna, a to je da je od, karak, e, od glavnih karakteristika šehovog poziva i njegove reforme bila širenje znanja, odnosno oživljavanje drsova i predavanja, oživljavanje džamija. I zato ših e, Muhammed ibn Abdul Abdullahab, rahmatullahi alihi, kada je sklopio sporazum sa Muhammed ibn Saudom, sa vladarom, znači nije sklopio sporazum sa njim u smislu da je vrijeme provodio uz njega, da je sjedio, kao što danas ljudi kada budu na nekoj poziciji, kada su, na primjer, ministri, znači većinom je vidiš daleko od običnog svijeta, znači da su sa nekim funkcionerima ili sa vladarima i tako dalje. Ših ne. Ših je napravio sporazum sa Muhammed ibn Saudom. Međutim, ših je sjedio u džamiji i ljude podučavao. A od prvih njegovih učenika je bio Muhammed ibn Saud i njegovi sinovi. Muhammed ibn Saud i sinovi Muhammed ibn Sauda su postali od glavnih učenika šeha. I šeha je većinu svog vremena provodio u džami ljude podučavajući, podučavajući ljude fikhu, podučavajući ljude akidu, akidi, tevhidu, podučavajući ljude hadisu, tefsiru i tako dalje. Većina vremena šeha je bilo u tome, u širenju znanja. Jer kad, kada, nestane, kada nestaje neznanje, neznanje, džehl nestaje kada se proširi znanje. Znači, ovo je, da kažemo, jedna lahka formula. A to je da neznanja, neznanja, džehla nestaje kada se proširi znanje. Isto kao što džehl se širi i zavlada, onda kada među ljudima nestane znanje. I zato je šejih većinu svog vremena provodio u džami, znači ljude podučavajući Allahovi tabarak wa ta'ala vjer. Podučavajući ljude Allahovi tabarak wa ta'ala vjer. I zato ovdje želim da spomenem da ovdje također možemo vidjeti odnos, kakav treba, treba da bude odnos alima prema vladarima. Prema vladarima. A to je, da kažemo, jedan put sredine. Znači, niti Znači, kao što neki idu putem kritikovanja javnog, da ne kažem e, e tekvira ili smatranje nevjernikom vladarima, javnim kritikama vladara i tako dalje, dok drugi idu u krajnost, dok drugi idu u krajnost blizine vladara i da se, da kažemo, znači da budu kao njihova sjena. Znači, pravac istine, odnosno pravac ehli sunnata al džamata jeste sredina. A to je da ne budeš blizu vladara, da kažemo, međutim, u isto vrijeme da ga savjetuješ i da moliš Allaha tabaraka wa ta'ala za njega. I ovdje ću vam, a ovo nije tema našeg predavanja, samo spomenuti primjer imama Ahmeda. Imam Ahmed, koji je bio, is, e, koji je bio iskušan, znači onim velikim i poznatim iskušenjem stvaranja Kur'ana, imam Ahmed je bio bičovan od strane koga? Od strane halife. I ne jednoga, nego nekoliko halifa koji su se mijenjali, svi su oni bili bičovali imam Ahmeda. Zašto? Zato što imam Ahmed nije htio da prihvati učenje Mu'tazila koji kažu da je Kur'an stvoren. Međutim, imam Ahmed, Ta imam Ahmed kojeg je vladar bićovo govorio je. Ta imam Ahmed je govorio. Kaže, kada bi imao dovu za koju bi znao da je primljena, zamolio bi, odnosno učinio bi da to, da ta dova bude moja dova za vladara. To jeste da Allah Đelešanu popravi vladara. Kada bi imao dovu za koju bi znao da je primljena, onda bi to učinio da bude za vladara. Zašto? Zato što kada je vladar na hajru, inša Allah i većina ljudi su na hajru. Međutim, s druge strane, isti ta imam Ahmed, kada je došao vladar koji ga je oslobodio i koji je rekao da ima Ahmed, da tako kažem, da pojednostavim, da ima Ahmed u pravu, ima Ahmed je molio Allaha Đerlašanu da ga nikada ne sretne. Znači, ta isti vladar, znači, za tiste vladare za koje je dobio, ima Ahmed je dobio da ga nikada ne srtne. Zašto? Da ne bi, da ne bi ga Allah iskušao sa njim. To jeste da mu ne bi pondio nešto od dunjaluka ili položaj ili ovoga, pa da ne bi bio iskušan sa njim. Znači, govorio je šta? da imam dovu za koju bi znao da će biti primljen, učinio bi za vladara. Međutim, s druge strane, moli Allah Đelešanu da ne srete nikada vladara. Zašto? Da ne bi bio iskušan, da ne bi bio iskušan, da ne bi bio iskušan sa njim. I zato želim da se vratim ovdje i kažem da je osnova menhađa i pravca ehli sunnata vol džamata širenje znanja. I zato, cijene sestre, znači ovdje vidimo jasnu grešku o, i, i, i, jednog broja onih koji pozivaju Allahu Đelešanu i koji tvrde da su na pravcu ehli sunnata wal džamaata i koji govore ehli sunnata wal džamaatu, međutim, njihovi ciljevi su položaji. Znači, daj da ja dođem do određenog položaja, pa ću ja promijeniti stanje ljudi. Daj da ja napravim lobby, pa da ja dođem do tog i do tog položaja. Ili da zavladam ovim. Znači, to nije pravac ehli sunnata wal džamaata. To nije pravac, znači, to, to, nije, to nije put poslanika, salavatullahi wa salamu alaihi. Vi znate, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je bio u Mekke, da su mušici Mekke, da su mu šta nudili? Znači, ovo ti sve, radi šta hoćeš, pozivaj, samo nemoj grbti naša božanstva. Pozivaj u temhid. A nemoj negirati grbti naša božanstva. Pa posljednik sallallahu sallam nije to, nije to prihvatio. I zato osnova, osnova ahli sunnata wal džemata i pozivanje i metod, i metod, od osnovnih stvari metodologije i menheđ ahli sunnata wal džemata jeste širenje znanja. Širenje znanja koje, će, koje, koje se, kao, kao što ćemo vidjeti, koje se gradi na Kur'anu i na sunnatu Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. To je osnova. Ako Allah je šanu mu da dođe vladar koji će to prihvatiti, alhamdulillah. Ako ne dođe, alhamdulillah, na nama je da, da, usta, da na ome ustrajemo. Jer kao što kaže jedan od islamskih učenjaka, i ovu rečenicu, znači, zapamtite. Znači, prije svega posjećam sebe da je zapamtim i da je razumijem onda i vas. A to je da jedan šihova, jedan islamski učenjaka, učenjaka kaže, kaže, ovaj put je dug. Put istine je dug. Međutim, nije bitno da čovjek dođe do kraja tog puta nego je bitno da čovjek umre na tom putu. Put istine je dug. Nije bitno, odnosno nije traženo da čovjek šta? Da čovjek dođe do kraja, da čovjek dođe do kraja tog puta, nego se traži da čovjek na tom putu umre, da tom čovjek, da čovjek ustraje i umre na tom putu. I zato u tom kontekstu ću vam spomenuti ajet gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunja wa jume jakumul ishad. Allah dželle šanu kaže, mi ćemo pomoći naše poslanike na dunjaluku i na dan kada ustanu sjedoci. Na dunjaluku na mjesnu. Na dan kada ustanu sjedoci je šta? Ahiret. Allah dželle šanu kaže, inna, ovdje je potvrda. Zatim, le, nansuru. Na Znači, ovaj je nam je takođe radi potvrde. Mi ćemo u istinu pomoći naše poslanike. Na dunjaluku i na ahiretu. Dobro, sada se postavlja ovdje pitanje. Zar nije bilo poslanika koji su bili ubijeni? Zar Allah Đelešanu ne opisuje židove da su bijeli poslanike? Dobro, ti poslanici koji su ubijeni, jesu li oni podpomognuti od strane Allaha Đelešanu ili su ostavljeni? Naravno da su oni podpomognuti i da su oni pobjedili. Ali u čemu se ogleda ta njihova pomoć? Ogleda su tome što su umrli na istini. Što ono što su pozivali da su na tome umrli. I zato ovdje ću vam spomenuti također hadis. I ako bude, kad budemo tumačili kitabu Tevhid, znači ovaj hadis će doći i dosta pouka i poruka iz ovog hadisa. A to je da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, i zato kad vam citira ovaj hadis, i, znači pokušajte zamisliti ovaj prizor pred svojim očima, kako bi bolje razumeli. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada govori o sudnjem danu, kada će doći Musa i njegov narod, kada će pa kaže pa će doći poslanik, kaže a sa njim jedan ili dvojica. Pa kaže poslanik sallallahu, sallallahu ve sellem, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam i kaže doći, doći će u nabi, doći će u nabijun valej se ma'u ahad. I doći poslanik, znači neko od prijašnjih poslanika, jedan od prijašnjih poslanika, a sa njim neće doći niko. To jeste niko se nije odazvao odazva njegovom pozivu. Znači možete li vi zamisliti sada da ima, znači možete li zamisliti poslanik kojem dolazi objava, koji poziva, međutim nikomu se nije odazvao. I zato napomnijem i kažem da je glavni i osnovni cilj da ovo znanje Kur'ana i sunnata koje steknemo i koje naučimo, da to sprovedemo u praksu i da na tome umremo. To jeste da na tome, da na tome ustanemo. I zato je od e, dova koju najviše uču Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bila Allahu o ti koji okreće srca, učvrsti moje srce, učvrsti moje srce na istini. Znači ovo su neke od glavnih karakteristika šehovog poziva, e, želio bih samo da napomenem, ukoliko neko od vas, neka od vas želi, da na našem jeziku da je prevedena knjiga Islam, mislim da, da je prevod Islama, ne vehabizam, e, koja govori o šehovom pozivu i koja spominje odgovor na sve dileme koje su vezane za šehov, za šehov, e, za šehov Dobro, e, dilo koje je pred nama, koje ćemo tumačiti ako bude do petka, uz Allahu tabarik wa ta'ala pomoć, nadam se da ćemo ga završiti i molim Allah da nam olakša, je šehovo dijelo koje se zove Al-Usulu Thalatha koje se zove tri, koje se zove tri načela. Inače Šejh je za sebe ostavio veliki broj djela, E, od tih djela je tri e, je djelo tri načela koje ćemo tumačiti. Zatim također kratko djelo koje zove Al-Qawaid al-Arba'a, četiri pravila. Zatim djelo An-Nawaqid ili Nawaqid al-Ashara, deset stvari koje izvodi iz vjere. E, zatim e, poznato i veliko Šejhovo djelo Kitab at-Tawhid, knjiga Tevhida. E, znači, e, to su neka od čehovih dijela, međutim, ono dijelo koje ćemo, kao što rekao, tumačiti je dijelo koje zove tri, tri načela. E, odmah da kažem da je ovo jedno kratko, kratko čehovo dijelo u kojem je ših pojasnio osnove islamskog vjerovanja, islamske akide i koje je vidio da su bitne za svakog muslimana i muslimanku da je, da je poznavaju. I ovo dijelo je nazvao tri načela, tri načela ili tri osnova ili tri temelja, aludirajući na tri pitanja za koja će čovjek biti pitan u kaboru. Aludirajući na tri pitanja ili tri temelja za koja će čovjek biti pitan u kaboru. A koja su to tri pitanja? Ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je poslanik? Znači, to ćemo pojasniti kasnije, da je došlo da čovjek kada bude ispušten u kaboru, da mu dolaze dva meleka koja mu postavljaju tri pitanja ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je poslanik. I da će samo vjernik, onaj koji se držao toga, znači koji je radio shodno ovim pravilima i ovim načelima, da će on dati odgovor, gospodar mi je Allah, vjera mi je Islam, a poslanik mi je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači, obratite pažnju, znači onaj koji je radio, koji je radio shodno, shodno tome. I ta stvar, znači, ja da kažemo, navelo šeha da pojasni ova tri načela, ova tri pravila, šta ona u stvari, šta ona u stvari znači. Jer kao što znate, cijeljne sestre, da je kabur, odnosno stanje u kaburu, znači prva stanica od stanica ahireta. I od znakova kako će čovjek biti na ahiretu. I zato znamo da imamo život koji se zove život na dunjalku. Imamo život koji se zove život na ahiretu. Imamo sudnji dan. Međutim, imamo nešto što se zove život u barzahu. Šta je život u barzahu? Život u barzahu je život u kaburu život u barzahu je život u kaburu. I čovjek u kaburu biva nagrađivan ili kažnjavan. I zato je zabilje žimam termizi u svom sunenu od Hanija, roba Osmana radijallahu tala anhu, kaže da bi Osman radijallahu tala anhu, kada bi se spomenuo džennet ili džahennem, odnosno kada bi se spomenuo džahennem, ne bi zaplakuo. A kada bi se spomenuo kabur, zaplakuo bi. Pa smo rekli, spominje se džahennem, spominje se, ti ne plaćeš. Međutim, kada se spomene kabur, ti plaćeš. Zašto? Pa kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, kaže plaćem zato što sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam da kaže inna la qabr awwal manzil min manazil al-akhirah. Da je kabur prvi prva stanica od od od ahiretskih stanica. Pa ako tu čovjek uspije, ono što je poslije, ejsaru minhu, ono je lakše. A ako tu čovjek ne uspije, ono što je poslije, to je teže od toga. I onda kaže, Kaže, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže Ma ra'aytu man nazaran qat illa wal qabru afda'u minhu. Da kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Kaže, nisam vidio nijedan prizor, to jest od prizora kažnjavanja, a da kabur nije gori od njega. To jest da kažnjavanje u kaburu nije gori. Znači, ponavljam još jedno. Da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Nisam vidio nijedan prizor, a da kaburski prizor nije gori od toga. Nisam vidio nijedan prizor, a da kaburski prizor nije gori od toga. I ta tri pitanja, Allah ti dao svako dobro, znači na ova tri pitanja ćeš odgovoriti da ti je Allah gospodar, da ti je vjera Islam i da ti je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ako budeš radila, ako, odnosno ako budeš radio shodno tome. Međutim, oni koji su čuli, koji su o tome pričali, to im ništa neće koristiti. I zato je došlo u hadisu koji ćemo citirati, kada počnemo govoriti o prvom temelju, da će tada nevjernik je licemir, da će reći, Čuli smo ljude da kažu, pa smo mi je govorili. Međutim, samo oni koji su radili, znači rad po ovome na Dunjaluku, je to što će rezultirati odgovor znači, na ova pitanja, na ova pitanja u Kaboru. I zato ovdje također možete vidjeti, da kažemo, pronicljivost, inteligenciju šeha, da na osnovu ova tri pitanja, da je na osnovu ovog hadisa učinio ovo kratko dijelo u kojem je pojasnio šta znači u stvari ova tri načela. Znači šta znači da kažeš Allah mi je gospodar. Šta znači da kažeš Muhammed sallallahu alaihi wasallam je moj poslanik? Šta znači neko da kaže Islam mi je vjera? Znači to je bilo ono što je navelo šeha da pojasni ove stvari, odnosno da ovo djelo navede, od, odnosno da ovo djelo nazove tri, tri načelo. Međutim, prije nego što je ši, znači tako da ta tri načela po kojim se zove ovo djelo, znači prvo je načelo, znači spoznaja Allaha, drugo je spoznaja vjere Islama i treće je spoznaja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači, to su tri, na, tri načela o kojima će šejih govoriti. Međutim, šejih, rahmatullahi alaihi, u ovom svom dijelu, prije nego što je počeo da govori o prvom temelju, a to je, odnosno, o spoznaji Allaha tabaraka wa ta'ala, šejih je dao tri kratka uvoda. Šejih je dao tri kratka uvoda. Znači, još jedno napominjem, šejih je dao tri kratka uvoda. Da u prvom uvodu, šejih, rahmatullahi alaihi, protumačio, odnosno govorio o važnosti četiri stvari, a to je o važnosti znanja, o važnosti dijela, to jeste rada po tom znanju, o važnosti pozivanja i o važnosti sabura. I o važnosti sabura. I to je spomenuo shodno onome što je došlo, shodno onome što je došlo, što je došlo u suri Wal Asr, što je došlo u suri Wal Asr. Ni ana salafi ala kitab والسنة وعلى منهج السلف الصالح